Dis vreemd. Die lig is vol musiek. Watter lig is dit? Die huis is aan die brand. Ag, ag nee. Wat kan dit tog 'n teken van wees? Sou dit beteken sou dit dalk beteken dat dat ons 'n hand bedryf nooit, nog kom nie, wat is sy? Sy is weg, en die lamp wat so laag nie oor die huis lang, so groot, helder, vaas en wit. Nog kom nie, Leefie, Leefie, sien jy ook die ster? Wat is die huis lang? Die lamp is sê Hoe? Dan gaan jy op sy dink jy ons bedreig het, ja? Maar waar was jy? Ek het jou vertel, terwyl Dit word aangesig. Soos waar skyn sag oor die klippe. wakker. Maak tog hoop. Dis Nathan. En die herders. Kom groet ook Esra. En wat beteken dit as julle almal om middernag die stad besoek en julle vir 'n herder nodig staan? O moeder, as jy weet vir ons gesien het. Wag my met lank Esra. Goeie nag het God aan ons barmhartigheid bewys. Sy engel het aan ons verskyn en aan ons vertel dat hier in Bethlehem gebore is die Messias van sy volk, soos die profeet voorspel. En waar sal ons hom vind? In 'n krib en in hoeke toegedraai. 'n Krib ons kom hom soek. Nie die Here is maar geen genoem. Groen is een ster, haal voor die huis. Dit is so vreemd. Dit moet dit teken wees. Ek nee. dink, nou, maar dan moet dit die kindjes wat vannacht hier in ons sal gebore is. En die licht is hier oor ons huis. Dis waar. Nou laat ons dan almal daarheen gaan en gaan kyk. Ek het die engele gesien. Hulle het wonderlike liedere gesing. O moeder, dit was mooi. Is iemand siek? Kom, waarom slaap jy nie? Wat kyk 'n wonderwerk sorg maak vir jou. Die engele kome het sy kom verwelk. Oor bed nie in hemels en oor bed nie in stad. Ek het die engel gesien. Kom ons gaan kyk. Yes. Dat ek sien as die nag gedoen is. Ek het nou oor die nasionale koms uitgesien. Ek gaan Deus te um peito só. Ele é, fica de um novo recorde. Meio sol.